please welcome Daphnis Valduz. Bon dia, home, esteu una mica dormits, va, sisplau. Gràcies. Una mica de, de vivó, gràcies. Bon dia, ah, aquesta sí que és veritat, gràcies. Sí. L'actor al que retem homenatge avui no és només un dels millors i més carismàtics actors asiàtics de la seva generació, sinó també, i sense cap mena de dubte, és el més prolífic. Un dels reis de l'era daurada del cinema de Hong Kong continua sent un valor inqüestionable de la cinematografia asiàtica. Encara que la seva llarguíssima filmografia ha tocat tots i cadascun dels gèneres i dels pals, podríem dir, és especialment recordat pels seus treballs de thrillers d'acció i policíacs, de directors tan coneguts com Ringo Lam i Johnny To, és impossible concebre, és impossible concebre el cinema de Hong Kong sense el rostre d'aquest professional que va començar com a model, va passar a la televisió i va assolir el seu estrellat als anys 80. Moltes gràcies. Uh, also, I wish to, uh, thank you uh, of my wife. I gràcies a la meva dona. You know why? Because I always hold town I need to thank to my wife and my daughter. She take care of my daughter. I always out town. Sometimes she don't know where I am. I need to call them <laughs> every night. i per això, perquè moltes vegades doncs, eh, ni tan sols sap on soc no? i, m'ha de trucar. Well, this is uh, the spirit of Spain. In Spain, in Catalonia, everywhere is full of love. Aquest és d'Espanya, de Catalunya, on tothom doncs, té molt d'amor, tot és ple d'amor i no de molt d'amor. Thank you. Uh, how to say uh, much, uh, much gracias? Thank, thank you. How to say gracias? Gracias. Gracias. Thank you. Thanks for the support. Thank you. I no només això, demostrant que encara segueix sent un dels actors més sol·licitats del moment, a Sitges no presentem només una pel·lícula seva, sinó dues. Avui concretament la que veureu tot seguit és SPL2 A Time for Consequences, una de les millors pel·lícules d'arts marcials i d'acció dels darrers anys, dirigida a més per un bon amic del festival, com és en Soi Cheng. O sigui us deixo amb la pel·lícula i disfruteu-la. Fins ara, bon dia.